Egia da, 2006 garren urtean, e, eh, pentsatu gendula, anaikidetzea, gaurkotzea, ez? Beraz, eh, anaikidetza dokumentu horri buelta bat eman genion, gaur egungo egoerara ekarri, eta pixka bat saiatu, bi herrien arteko elkarten harreman estu hortan eh, ba, laguntzea, ez da? Hortan parte hartu nun, eta hortik aurrea eh, harreman jarraituago bat izateko aukera izan da, ez bakarrik elkarten bidez baita bi udaletxen artean ere. Udaletxe mailan jani, konkretuki zer hartzen du olako zerbaitek? E, begira, e, eh, astapenean e, anaikidetzak egia da e, izan direla pixkat folklorikoak, ez? beraz, e, e, bi herrien arteko festak partekatzeko aukera hori. 2008 garren urtean anaik edatza berritu zanean, pentsatu genuen, pentsatu genuen e, eh, nola indar gehiago emateko, partekatu gen, beharko genituzkela festetaz aratago beste zerbait gehiago, ez? Beraz, bi herri udal administrazioak nola antolatuta gauden, zergatik e, nun jartzen ditugun indarrak, eta egiten dira, egin ditugu, egin izan ditugu horrelako bilirak, alkar ezagutzeko eta partekatzeko iritziak. Beraz, e, gaur egunean e, anaikidetza badago e, e, oinarrituta ez bakarrik arlo kulturalean baita, baita ere arlo soziopolitikoan. Eta konkretuki zer da, zer nahi du horrek, zertan ikusten da? Bueno, harreman e, jarraitu horiek ja egutegi baten e, planifikatuta e, jartzen ditugu, ez? Bueno, orain, leno aipatzen duen antolaketa ezberdin horrengatik guk ja e, legealdi berri baten astepenean gaude. Hemen eh, martxoan izango dira hauteskundeak eta beste legealdia ondorenen hasiko da beraz martxoaren ondorenen osatuko deu plangintza berria legealdi berrirako zer eta nun nahiko genuke e, eh, elkarrezagutu eta jarri. Nahi duaran, hauzapezetik eh, e, aratago joaten da, hauzapezak joan eta etortzen dira, eta eta elkarlana hor gelditzen da. Bai, e, eh, zalantzari gabe, e, egon diran, aurretikan egon diran herri ordezkari guztiak babestu dutea naikidetza, eta esan bezala 2008 garren urtean gainea bultzada bat gehiago ematen emateko saiakera intzan. Baina egiari, egiari zor, benetan anaikidetza hori e, bizirik mantendute, mantendu dutenak herriko elkarteak izan dira, e, erabat harremana zuzena dutenak, ez e, udaletxearen bitartez, baizik eta harreman zuzena eta nahi hori bizirik mantendu dutenak. Eta tolosarrak egunerokoan eh, karrikan ibiltzen direnak, badakite, ba, hau badela, nola, nola bizitzen dute? Bai, e, egia esan tolosa oso herri bizia da, dinamikoa da, eta hori ez da e, udaletxeak daukan egoera bat, ez baizik, eta herriak beak egiten dutenak, eta herriko elkarteak indarra handia dute. Horregatik, e, elkarte karreman zuzen hori izateak egiten du, anaikidetza errotik e, ba, sustraituta egote da. Azteko golatz, heldu den martxoan izanen da uzapez berri bat edo ez, ez dakigu, prez zirezte berti eskabat aratago joateko itzarmen horrekin zalantzari gabe pentsatzen degulako gainera, bueno, e, orain e, oraintze atera gea herriko etxetik hemen esaten da bezala, ez? Eta hor aipatu da eta esaten da badagola e, zerbait asko sustraitzen gaituenak, ez? E, eta euskera bera da, ez? Eta azkenen ba erabasinisten degulako gainera herri bakar bat gerala, ez? Eskerrik